طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفان وبناؤها الأبنات من ذهب وأخرى فضة نوعان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين مع بعض Salam Žešanu dopustom, mi ćemo večeras govoriti o desetom hadisu. Što daš da smo mi sa Allahom dopustom u potpuno jednu četvrtinu od predviđenih hadisa ili 40 nebevih hadisa. Hadis je od Ebu radi Allahu anhu koji bilježi ima muslim u kojem kaže poslanih sallallahu alaihi ve sellem Allah Đelešanuhu je tajib, odnosno dobar. I on ne prima osim ono što je dobro. I zaista uzvišeni Allah tabaraka ve ta'ala naredio je mu'minima ono što je naredio svojim vjerovjesnicima, svojim poslanicima, pa je rekao Allah tabaraka ve ta'ala naređujući svojim poslanicima Ja rusulu kulu min tajibati wa'malu salihan O vjerovjesnici, jedite od tajibat, odnosno od dobroga, od čistoga i činite dobra djela i isto tako je rekao obraćajući se muslimanima, mu'minima, Ja ledina amenu kulu min tajibati marzaknakum, ovi koji vjerujete, jedite od tajibata, odnosno od onoga što je halal, što je dobro, od onoga što smo svi oskrbili. I nakon toga kanži Resul sallallahu alaihi ve sellem spomenuo čovjeka koji odužuje svoje putovanje, koji je prašnjav, i isto tako koji je raščupan, on je svoje ruke uzdigao prema nebesima i govori o moj gospodaru, o moj gospodaru, a njegova hrana je haram i njegovo piće je haram i on je hranjen sa hararom, pa kako da se njemu usliša to, odnosno kako da se usliša njemu doba. Glavna poruka ovoga hadisa je to da je Allah tebareke ve ta'ala tajib, znači to je njegovo imene. Međutim, kada bi pokušali to prevesti, možemo reći dobar. Međutim, u arapskom jeziku nije to baš da kažemo dobar. Već je to iznad od, da kažemo, one obične dobrote. Nakon toga druga poruka da je Allah Želešanuhu ne prima osim dobre stvari, odnosno dobra djela. Nakon toga Allah Đelešanuhu naređuje mu'minima da jedu halal hranu kao što je to naredio svojim vjerovjesnicima i mi smo citirali dva kuranska ajeta, u prvom se Allah obraća poslanicima, a u drugom se obraća svim muslimanima, međutim jedna je poruka, a to je da jedu halal. Nakon toga, Resul sallallahu alihi ve spominje primjer čovjeka pri kojem se nalaze stvari koje bi trebale dovesti do toga da se njegova doba usliša, međutim, kada je njegova hrana, njegovo piće i isto tako kada je bio e, hranjen na haramu, kaže maltene malte ne teško ili nemoguće da se usliša njegova doba. Znači to je poruka hadisa Prva, da Allahovo ime je tajib, isto tako da Allah neće primiti osim ono što je dobro, odnosno što je halal. Nakon toga Allah Žešan naređuje mu'minima kao što je nevjesnicima da jedu hranu i nakon toga Resul sallallahu alaihi ve sellem spominje čovjeka koji kada nije jeo hranu nije mu bila uslišana dova Jel da kažemo, znači preciznije, teško da će njegova doba biti uslišana zato što je njegova hrana, njegovo piće i isto tako on je hranjen sa hararom. To je da kažemo osnova ili, e, glavna poruka hadisa. A sad ćemo mi ako Bog sa Allahom Žešanu se pokušati dotaći određeni povuka i poruka hadisa. Pa tako kada kažemo da je Allah Đelešanuhu tajib, odnosno da je dobar, možemo reći ono sve što od Allaha dolazi ili što je povezano sa njim, ono je dobro. Pa su tako Allahova imena, njegove osobine, njegove radnje, njegova odreba, njegovi propisi, njegovi šerijat, sve je to tajib, odnosno to je vrhunac dobrote. I sa druge strane, Isto se tako može razumijeti kada kažemo da je ime Allaha Đešanu Tajib, da uzvišeni Allah tabaraka ve ta'ala čist od bilo koje mahane ili nedostatka. Da da kažemo taj nedostatak koji postoji nekada u stvarnosti ili pa kada ga nekada ljudi pretpostavljaju, odnosno zamišljaju da kažemo sve to, svaki vid mahane, svaki vid nedostataka, on je suprotan ili stran Allahu Đelešanuhu i Allah Đelešanu s tim nema ništa. I ne može da kažemo zamisliti ljudski um određenu mahanu i da kažemo da mu pokuša naći obrazloženje za to da kažemo da bi možda to moglo biti kod Allaha, ne, mahana i isto tako nedostatak nikako ne može biti pri Allahom teba, pri Allahu Đešanu. I zato ćemo naći kad je tako Allahovo Đelešanuhu ime bilo, odnosno njegova osobine, kada je njegov šerijat bio pajib, odnosno kada je bio dobar, Allah Đelešanuhu ne prima osim ono što je dobro. Tako je i došlo da Allah Đelešanu la jakbalu illa tajiba. Znači to je jedan od arapskih načina govora u kojem se kaže Allah Đelešanu ne prima osim. Znači ne prima nikako osim ono što je dobro. Da li to bilo od riječi ili isto tako da bude od Međutim, šta to definiše da je nešto dobro? Odnosno, da li je to objava ili je to ljudski razum. Nema sumnje da je to objava Allaha tabaraka wa ta'ala. I ono za što kaže objava da je dobro, to je dobro. Čak i da naš ograničen ljudski um to možda ne prihvata ili smatra ipak da tu ima određene dobrotine, nakon određenog vremena će se to uvidjeti da je Allah Đešanu, odnosno šerijat, da je u njemu ispravnost. I ono što bude iskreno radi Allaha tabaraka wa i isto tako što bude ishodno šerijatu Resula sallallahu alaihi ve sellem, odnosno njegovom sunetu, to je djelo prihvatljivo, odnosno to je ono djelo koje je dobro. I mi smo u našim prijednaricima govorili da djelo mora biti i na amalu da se djela cijene prema nijetu, i drugo djelo kad smo govorili, ili drugi uvek kad smo govorili hadis od iše, da svako djelo koje se učini i koje nema uporišta u islamu, da ono odbačeno. Znači mora biti ta dva uvjeta da bi djelo bilo dobro, da bi bilo prihvatljivo kod Allaha, jer ne možemo reći dovoljno je samo nijet. Jer kažemo, većina ljudi, čak više i svi su iskreni narovatni u svome djelovanju. Znači kada želi da učini nešto dobro, teško da kažemo naći da ima neku lošu e, nakanu. Jesu se može desiti određeni e, stvar koji će ući i narušiti tu iskrenost, međutim kada čovjek hoće da klanja, da posti, da uči dobro djelo, većinom je e, njegov nije dobar. Međutim, da bi to djelo bilo prihvatljivo, odnosno da bi ga Allah Žešano prihvatio mora biti shodno praksi Resula sallallahu alaihi ve Odnosno ne smije biti to novotarija. Također kada se govori o tome da Allah Žešanuhu ne prihvaća osim ono što je dobro, odnosno možemo reći da se djela dijeli na one koja su prihvatljiva i to smo pojasnili, ili djela koja će biti odbačena, a to je suprotnost od onoga što smo spomenuli. Međutim, ako kažemo za određeno djelo da ono nije dobro, što znači da nije prihvatljivo, da li to znači da djelo u osnovi nije prihvaćeno? Ili pak govorimo da nije prihvaćeno sa strane sevapa, odnosno nagrade. Šta to znači? Čovjek klanja bez abdesta. Klanja namaz bez abdesta. Zasigurno ćeš ti reći njemu tvoj namaz nije prihvatljiv jer Allah ne prihvaća osim ono što je dobro. Zašto? Jer rekao Resul sallallahu alaihi da nema namaza bez čistoće nakon što čovjek desi se da izgubi abdest. Znači ne može biti namaz prihvaćen. Međutim šta to znači? Da li znači da čovjek kada je klanjao sa, abdest, namaz bez abdesta, da je obaveza namaza sa njega spala, međutim on nema nagrade? Ne. U ovome slučaju ćemo reći ne, tvoj namaz uopšte nije prihvatljiv. I ti moraš da obnaviš svoj namaz i naravno u tom slučaju svakako nemaš vapa. A druga vrsta dijela koje je definisao šerijan može biti neprihvaćeno, ali u kojem smislu da čovjek nema za to nagradu. Dođe čovjek, klanja namaz, ima abdest, okrenuo se prema i slično tome, međutim da kažemo njegov nijet je iskvaren. Zasigurno da taj namaz neće biti prihvaćen. Ali hoćeš ti sad reći čovjeku, haj sad obnovi namaz. Ne. Nema on potrebe da obravlja namaz jer on klanio namaz, bili su pri njemu e, šartovi slično tome, njegov namaz je ispravan u tome kontekstu da je obaveza namaza spala sa njega. Međutim, on nema nagrade za to čovjek ukrade i meta drugoga čovjeka. I dođe i da kažemo sada će udjeliti taj, taj Neće Allah te wa prihvatiti. Međutim, ova sadaka u osnovi nije ispravna, isto tako nema se vapa Tako da kažemo, kada se govori o tome da li je nešto prihvatljivo ili nije prihvaćeno kod Allaha šanu, moramo biti oprezni. Da moramo praviti razliku, da li to djelo u osnovi nije prihvaćeno i mora čovjek da radi to djelo drugi puta, ili pak je njegovo djelo prihvaćeno, međutim on nema sevapa, nema narade za to, mi ćemo na osnovu Kur'ana i Suneta, odnosno na osnovu govora učenjaka znati koja je to prva grupacija ibadeta koji će biti u osnovi neprihvaćeni i druga grupacija ibadeta za koju nema čovjek sevap, međutim njegov, e, neće imati potrebe da obnavlja namaz. Isto tako, kada se govori e, o određenoj stvari, da je ona prihvatljiva ili neprihvatljiva, odnosno da je ona halal ili haram kod Allaha moramo znati da određene stvari mogu biti halal ili haram putem dvije stvari. Prvo, naćemo određene stvari da su one u osnovi same po sebi, u svome biću da su dozvoljene ili zabranjene. Svinjetina je u osnovi zabranjena. I da kažemo ne možeš ti sada doći i reći ne, svinjetina je halal, osim u nuždi slično tome. I druga vrsta ili drugi način koji čini određenu stvar da nije halal je to na koji si ga način privrijedio. Ukoliko si ga privrijedio na halal način, on će biti halal. A čak i da stvar koja je halal, međutim se je privrijedio na haram način, on će biti haram, ona će biti zabranjena, odnosno Allah Žešanu neće prihvatiti. Na primjer, čovjek uzme ovcu od drugoga čovjeka, uzrupira je, ukrade i uzme tu ovcu ili da kažemo vrijednost ovce hoće da udjeli kao sadaku. Da kažemo udjelivanje novaca ili ovaca u osnovi je halal, je. Međutim, on je došao do te sadake, do te ovce je došao na haram način i njegova sadaka neće biti prihvaćena. Znači ne moramo uvijek da kažemo ova je stvar zabranjena zato što je ona u osnovi zabranjena, nego može čak i halal stvar da postane haram kada čovjek je privrijedi na haram način. Nakon toga uzvišeni Allah tabaraka ve ta'ala naređuje mu'minima ono što je naredio vjerovjesnicima, a to je da jedu tajim, odnosno ono što je dobro, što je halal. I da kažemo ovdje se uzvisuje položaj mu'mina i oni su postali ehl, odnosno postali su kompetentni, spremni za to da se njima usmjeri ono što je usmjereno poslanicima i vjerovjesnicima. Nadam se da ste ovo razumjeli. Znači, vjerovjesnicima je naređeno da jedu tajib, odnosno ono što je dobro. I onda se kaže Allah je naredio mu'minima ono što je naredio vjerovjesnicima. Nema sumnje da su vjerovjesnici više stepena od običnih muslimana, li tako? I kada se kaže onda Allah Đelešanu je naredio mu'minima ono što je naredio vjerovjesnicima, ko da je uzniže na isti stepen po ovom pitanju. Tako da kažemo ovaj dio hadisa je pohvala za mu'mine, Odnosno, konstatuje se da su oni po ovome pitanju dosegli stepen vjerovjesnika, odnosno oni su spremni da se njima e, naredi ono što je naređeno vjerovjesnika poslanicima, a to je da se jede ono što je halal, što je tajib. I isto tako vidimo da uzvišeni Allah te ve po pitanju vjerovjesnika, međutim to isto tako i nama naređenje, da nije samo dovoljno da čovjek jede što je ono što je halal, međutim nakon kaže toga Allah wa amelu saliha i činite dobro djelo. Odnosno, razumije se da je zahvala za halal, kad je Allah dadni halal, da je, jedan od vidova zahvale da činiš dobro djelo kako je to naređeno, kako je naređeno vjerovjesnicima. I isto tako vidimo da i vjerovjesnici, a i mu'mini da uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala im naređuje i zabranjuje se. Vidi ovdje kaže emere, odnosno naredio je. Nakon toga uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala pojašnjava nam jedan primjer za ono o čemu Resul sallallahu alaihi ve sellem govori. Jer ukoliko se sjećate hadisa kada smo govorili od Noamana ibn Bešira u kojem govori da je halal jasan, da je haram jasan i da se između njega nalaze stvari koje su sumljive. Za nije odmah iza njega naveden primjer pastira čovjeka, odnosno upravo čovjeka za onaj koji, čuva svoje stado oko sumljivih stvari. Da kažemo, to je jedna od metodologija Kur'ana i Suneta, da se navode određeni primjeri o određenom pitanju o kojim se govori, i isto tamo smo, kad smo govorili o hijđri, rekli smo da rekao Resul sa osam djelaca cijene prema nijetu i odmah nakon toga šta je? Naveo primjer za ispravnu hijđu i za hijđu koja nije ispravna. Tako ovdje Resul sallallahu alaihi ve govori o čovjeku koji je putnik. I još više da kažemo njegovo putovanje dugo. Što ukazuje da je putovanje jedan od razloga da se dova primi, Resul sallallahu alaihi wasallam rekao da se dova putnika ne odbija. Međutim, kada govori sam, islam o tome kažu, kada se čovjek udali od onoga mjesta gdje stanuje i kada se nalazi u gurbetu, odnosno kada je stranac, kada se udali, onda ćeš naći kod toga čovjeka da je njegovo srce da se u njemu nalazi ponizenost Allahu tabaraka i da se on u tom slučaju više vraća Allahu šanu i da traži pokajanje i teubu više nego kada se nalazi u svojoj kući oko njega žena, supruga i o tome. I kada se to našlo u srcu kod čovjeka mumina, odnosno njegov ihlas je bio veći, onda je bila veća mogućnost da se njegova dova primi. Nakon toga, Resul s.a.v. i dalje nabraja razloge koji dovode da se dova primi. Pa kaže, on je odnosno raču, raščupan. Isto tako akbar, odnosno on je prašnjav. A to su osobine čovjeka koji je na putu. Pogotovo u to vrijeme u kojem se govori hadis. Danas ne znamo će možda biti u takvom stanju. Hamla, prijevozno sredstvo je luksuzno, sjediš, ima možda klima uređaj, a pogotovo ako budeš avionom i o tome hotel, tako neš sigurno biti prašan, raščupan. Međutim, u to vrijeme sigurno da će to tako biti. Pa kaže, ukazuje ove stvari da je on više predavao ahiretu pažnju nego svom izgledu. Jer nije dozvoljeno čovjeku da ono što mu je dozvoljeno da odbija, osim sa valjanim šarijatskim razlogom. I dobro znate sufije s njima šta dođe i sve kaj zabran, kaj ja neću da, nas, neću da jedem voće, neću da jedem kolače, dobro što živio? pa to je dozvolio Allah Žešanu, kaže ne ne ja nešto. Znači nije dozvoljeno čovjeku. Znači pokuđeno mu je da on sebi zabrani ono što mu je Allah dozvolio, osim sa valjanim razlogom. Neko ne voli određenu vrstu mesa, ne voli da jede šta ja znam skakavce, ne voli da jede tam da jede je neki veliki onaj, onaj, ona, recimo zelenbač. Ne voli da jede, poslani ga nije on. Međutim, to kažeš po prirodi ti ga ne voliš jesi, to ti je to dozvolio, nije problem uopšte. Međutim, problem je, ali ti kažeš ja neću da jedem nešto, neću da jedem slatko, ja neću. Ja hoću tako budim, eto, pobožan. Ne. Pa se znači navodi da taj čovjek ne nije on negirao blagodati Allah Đelešanu ono što me nije da, on kaže nije vodio e, pažnju o svom izgledu, jer on čovjek mumin mora voditi pažnju. Međutim, toliko je se brinuo o svom ahiretu i veća briga mu je bila za ahiretom nego da pa je tako njegovo stanje bilo. I nakon toga, on kaže ispruži ruke prema nebesima i to je da kažemo jedan od edeba etike kada čovjek upućuje dobu. Kako je došlo hadisu Rasula sallallahu alaihi ve sellem, kaže Allah Đelešanu je plemenit isto tako da kažemo stidljiv. Tako je došlo u Kur'an hadisu. Naravno da stid priliči onako kako to Allahu Đelešanu priliči, a nije nikako stid Allah kao što je naš stid. I kaže Allah Đelešanu se stidi kada mu njegov rob digne ruke pa da je on ne usluša njegovu dobu, odnosno da mu odbije da njegove ruke budu prazne. Što znači da od etike edeba da dignemo ruke kada molimo Allah te baraka i to je da kažem jedan od razloga da se naša dova usliša. I kao što spominje sam pričanjaci, praksa je ta da kaže nakon što način digne ruke, da unutrašnjost šaka bude prema teme, a da bude e, znači od tebe. Nećeš okrenuti suprotno ovako. Od se prenosi da je bi okrećio unutrašnjog šaka prema sebi da bi spojio i da bi digao u visini prsa, znači on je dio prsa, ili pa kada ga zovu jedna vrsta dove, to je ibtihal, znači kada čovjek, da kažemo, ima toliku potrebu da uči, pogotovo kažemo kada je vrijeme džihada ili kiše ili suše, kao što je bilo poslanikova prasa, on bi toliko uzdizao ruke visoko da bi se onaj koji ga posmaze, ga se prenosi, da bi se vidjela pauze, pazuha od poslanika sa selem, bjelina njegovih pazuha, ili da kažem učinilo bi se čovjeku da je ova vanština, da je ona maltena okrenuta prema nebesima, nije okrenuta. Međutim, toliko koga Resul sa dizao svoje ruke, da bi se učinilo onom koji gleda poslanika, da je spoljašno šaka maltena okrenuta prema nebesima. To je da kažemo ta vrsta kada čovjek upućuje dovu. Međutim, da ćemo mi prilikom svake dove da uput dižemo ruke? Islamski učenjaci su spomenuli pa su rekli postoje tri vrste, ili da kažemo tri situacije u kojim će čovjek gledati. Imaju određena mjesta u kojem je prenešeno Resula sallallahu da je dizao ruke. Mi ćemo u tome slučaju dizati ruke. Resul sallallahu alejhi ve sellem kada je bila vitre na Arafatu, e, na Safi na Mervi, isto tako kada bi e, molili da im se dadne kiša na hudbi, Resul sallallahu bi dizao ruke. Tu ćemo mi dizati ruke. Imaju prenešene situacije u kojem Resul sallallahu alejhi ve sellem nije dizao ruke. Nećemo dizati ruke. Poznato Resul sallallahu alejhi na hudbi i između hudbi i posle namaza nije dizao ruke. I nećemo mi sad doći dizati ruke. I imamo treću situaciju, a to je nije od Resula sallallahu alaihi ve sellem prenešeno ni da je dizao ruke, niti je prenešeno da nije dizao ruke. Šta ćemo mi tu raditi? Kaže sam šećanaci, možeš i dizati i ne dizati. Ukoliko smatraš ti kod tebe da je osnova da dižeš ruke kada moliš Allah Žešanu, kaže dizi ruke. Ako kažeš ja neću dizati ruke, jer nije prenošeno Resul sa osvijem, znači možeš i tako i ovako. I nećeš kada vidiš čovjeka da tako radi, da ga sada napadneš da ga lamiš na njega, ne, i osnova možda diže ruke. Ali opet da kažemo, ne da diže ruke na onim mjestima gdje nije prenošeno Rasulullah s.a.v. a to da kažemo posle namaza, između seđdi, isto tako između dvije hudbe nije prenošeno Rasulullah s.a.v. mi tu nećemo dizati ruke. i nakon toga kaže ta osoba, znači primjer koji Resul kaže, govori ja rabi, ja rabi, odnosno to je od edebe. Kada čovjek hoće da uputi dovu, treba donese salavat, da se zahvala Allahu Žešanu, nakon toga salavat sada poslanika sada sada, da vidiže ruke druge edebe dove, da kažemo, da kaže, o moj gospodar, da tražiš odma. Kod nas obični ljudi nije kulturno da kažeš da da, niti zvoniš, niti čovjek u kancelariju da uđeš, kažeš, vidi ja sam se predstaviš, ja sam tako i tako, ja sam došao zbog Nego odmah mu sa vrata, ja hoću ovu. To Kotanč nije prihvatio. A li da kažem kod Allaha šanu, znači, to nije od, od, kulture, nije od reba od etike, ti odmah, odmah nije žup, gospodar moj, daj mi oboju. Ne, treba doći zahvalu, da dođe salavat na poslanik sedam, nakon toga i da kažeš da kažeš o gospodaru o samilosti o milostivi o vehab ona koju daruješ o znači da dođe sa i imenima koja priliče dovi hoćeš da moliš za milost, šta ćeš govoriti? O milosti, sa milosti. Kada hoćeš da se ženiš, šta će li rezak, onaj koji skrbiš. A ne da okrećeš suprotno. Dode hoćeš da, se, da moliš protiv nevjernika koji ubija muslimane, šta treba da, da, da prizivaš Alasa, sa ime onaj koji se osvećuje, ili aziz, ili kavi, koji ti goviš, jarha, e, o i samilosti, e, uništi. Ne ide to nikak. Ne poklapa se. Znači ne ide, nego tražiš imena koja odgovaraju na tvojoj molbi. I Resul sallallahu alaihi ve sellem da kažemo naproje određene edebe koji čini da se dova primi. I šta želi reći nama? Znači kod ovoga čovjeka se nalazi svi na edebi. Dove, odnosno nalazi se razlog koji će pjevati. Međutim, on kada je činio određene stvari, njegova dova je toliko postala daleko se privati materija da se ne Jer to je jedan način da se pojasni nama opasnost haram hrane, haram pića, pa se želi reći ovaj čovjek ima ko sebe sve ono što čini da njegova dova bude prije. Međutim, njegova hrana, njegovo piće i on je Haramo, pa kako da se to njemu osjeća Ne mora značiti da od ovoga čovjeka ili slučaj ovog čovjeka da neće biti njegova dova primljena. Međutim, želi se reći toliko je to daleko da uopće neće ni možda biti primjena nego to. Možda će biti primjena, Allah može da primi njegovu dovu, da mu oprosti tome. Međutim, vidimo ovdje koliko je opasnost da se čovjek ne do Allah hrani haramom ili da pije haram. I to je da kažemo nama poziv, znači da čovjek mora da se hrani, da oblači, isto tako da će da pije halal stvari. I isto tako čak više da se kloni sumnjivih stvari, da ne bi ono što je sumnjivo odnosio svoju utrobu. Sad ćemo ako da kažemo, ako ima nešto se spomeni od određenih e, pouka i prvog hadiza koje mi možda nismo spomenuli, jer znači nema potrebe e, da se ponavljamo. Također, znači, iz ovog hadisa možemo razumjeti da uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala neovisan od ljudi. Na koji način je Allah rekao, Allah Đešanu ne prima osim što je dobro. Onaj koji je muhtač, koja ima potrebe za nju, šta on prima i dobro i loše, prime halal, haram, sve ide, ništa ne odbija. Međutim, Allah tabaraka wa ta'ala ne prima niti sadaku, niti prima namaz, niti prima riječi, osim ono što je dobro. Zašto? Jer Allah je neovisan od nas. Čak više i ono što primi korist tog primanja vraća se nama, ne vraća se Allahu tabara kvetala, jer mu to niti možemo štetiti, niti možemo koristiti. Ni će to uvećati, ali isto tako neće niti umanjiti Allahu Đelešanuhu moć i isto tako neće znači umanjiti e, njegovo kraljestvo. Također da kažemo E, e, ono što se može spomenuti, ili isto dok imamo prilika, znači, vezan za nas, a to je da se može nekada naredba usmjeriti osobi, a to se već nalazi pri toj osobi. Na primjer, ti ćeš doći i reći čovjeku, boj se Allaha Allah te uputio, Allah ti oprostio. To ne znači da čovjek nije upućen, da mu se Allah nije smilo, da se ne boji Allaha Đelešanu. Kod nas sad većinom se tako razumije. Kad dođe čovjek boji se šta je to što ne boji me Kako Kad Allah se smilo, šta to, nije mi se Allah smilo, kaže Allah to uputio, kaže, šta to, nisam ja upućen. Znači ne mora uvijek značit kada se određena naredba usmjeri prema osobi da se to ne nalazi pre njemu, ne. I zato je rečeno ovdje i Allah je naredio mu'minima ono što je naredio vjerovjesnicima, o vjerovjesnici, jedite dobro, halal, i činite dobra djela, ovi koji vjerujete, jedite dobro ono što se dalo Znači, ne znači da Allahovi poslanici, muslimani, znači da, ne jedu halal. A se njima odmah od početka govori, mi e, treba da jedete halal. Šta neko kaže, pa ovaj Kur'an ajet ukazuje na to da su Allah poslanici vjerovjesnici jeli haram. Kako? Pa to vide im Allah Đešan kaže, jedete halal. Ne, razumije se to. Također, Resulu sallallahu alaihi ve sellem Allah Đešanu mu kaže, ja ejuhen nebiju tekillah. O vjerovjesniče, boj se Allaha. Je to znači da, da se Resul sallallahu alaihi ve sellem nije bojio poslan Allah Đešanu? Ne, ne znači. Resul sa je bio najbogovojazniji. I čak da kajemo više, njegovi bate je bio najbolji. I vi dobro znate kako je Resul sa klanjao, da momci sa njim nisu mogli klanjati noći namaz, Isto tako da, da, da su se stopala naticala, a ne natjecala od, od, od, od, oklanjanja namaza, znači se bio najboga. Međutim, pored toga mu opet Allah Šano kaže, o vjerovjesniče, boj sala. Allah. Što znači da se tu može ili posjetiti na određenu stvar, ili da kaže to se da se potvrdi, jest, Kod tebe se nalazi takvaluk, ali opet obnovi svoj takvaluk. E, da još da ti potrebni, boj se Allaha tako da kažem, ovo je vrlo važno. Ne mora uvijek značiti, ako određena stvar se nama usmjerava, da se ona ne nalazi pri nama. To bi što se mogu reći, e, znači ovo, ovo se mogu reći u ovom našem sjelu. Znači u ovom hadisu moglo bi se govoriti, ona najbolje zna satima i satima i da to se kurse održava, a mi ću se, e, da kažem, zadovoljiti sa ovim. Molim Allah, tabarak, da su korismo ono što smo čuli, to bude dokaz za nas, a proti nas, hada.